tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, pulksten 17. Radio Marija Latvija. Cienījamie radio Marijas klausītāji, eh, šodien ēterā ir uh, raidījums, kas notiek katru otru trešdienu tiksim skaidrībā, un arī viņš notiek šodien. Uh, un šis raidījums ir saistīts ar uh, un tēmām uh, par atkarībām un līdzatkarību. Un uh, turpinājumā es sākumā nolasīšu te dažu telefonu numurus, uh, kur mums var rakstīt um, SMS 266 77 272. Variet rakstīt mums SMS ar kaut kādiem saviem jautājumiem, variet arī rakstīt mums uz e-pastu studija at rml.lv un ziedojuma tālruns 900 67 69. Katrs zvans jūs būsiet ziedojuši 4 eiro un 27 eiro centi. Uh, šodien mazliet ir uh, nelielas izmaiņas, uh, uh, mēs arī notulēsim kā parasti uh, tradicionāli nelielu lūkšanu, bet es arī gribu pateikt, ka mazliet ir izmaiņas, tas ir tikai šodien, kad nav uh, uh, raidījumā mani kolēģi Toms un Andrejs, viņš šodien ir uh, Eh, citās svarīgās darīšanās, bet viņi ir ar mums. Un, bet rādījums arī notiek, un uh, studijā esmu mēs Andrs, mums ir arī viens ciemiņš šodien studijā, ar ko es iepazīstināšu mazliet, mazliet, mazliet vēlāk, un uh, tad uh, visi mazliet sagatavosimies, sakoncentrēsimies nelielai uh, lūkšanai un aizlūgumam par šo raidījumu, par Radio Mariju, par visu atkarīgiem un visiem pārējiem. Mīļais kungs un Dievs, mēs izlūdzamies Tavu žēlastību un Tavu mīlestību un Tavu klātbūtni. Mums šovakar šajā raidījumā tiksim skaidrībā, sargā mūs, vad mūs, es mums klātesoši, svētī mūsu vārdu, svētī mūsu domas, mīļais kungs un Dievs, un Dievs, Svētī arī viss radio Marijas darbinieks un kalpotājs, mīļais kungs un dievs. Un, un mēs izlūdzamies arī tavu žēlastību un mīlestību un atver sirds un dvēseles arī visiem radio klausītājiem, kuri šobrīd ir pie saviem radio aparātiem. Svētī katru atsevišķu un visu kopā, ļauj mums šodien sadzirdēt tavu balsi, tavu, tavu, tavu, tavu tavus vārdus, lai tie mūs uzrunā, lai tie mūs paloj, palīdz, mīļais kungs un Dievs, un sveitī šajā vakarā mūs visus, uh, kas šeit piedalās uh, uh, ar klausītājiem ieskaitot. To mēs visu lūdzam, Tavu mīļā dēļ, Jēzus vārdā, amen. Vēl ir neliels paziņojums, kad 5. oktobrī Rīgas svētās Magdalēnas baznīcā pulkstens 12. ir aizlūgums par atkarīgiem un līdzatkarīgiem cilvēkiem. Līdzatkarīgie cilvēki skaitās ir tie, kas dzīvo vai kaut kā ir kopā ar atkarīgiem cilvēkiem vai dzerošiem cilvēkiem vai kaut kāds cits vielas lietojošiem cilvēkiem, un tās var būt mātes, bērni, tēvi, sievas, Tie ir līdzatkarīgie, ja? un 5. oktobrī Rīgas svētās Magdalēnas baznīcā pulkstens 12. būs aizlūgums šiem cilvēkiem, un aizlūgumu vadīs bīskaps Kravals, tā kā lūdzu nāciet, nesēdēsim mājās, lūkšanai spēks, jo mēs vairāk kopā to lūdzam vienlaicīgi, jo tas spēks ir lielāks un tas strādā un tas uz kādu noteikti atvieglo sirdi un dvēseli un palīdzēs arī ar kādu atkarību. Tā, nu, nu, tik tālu esam tikuši šodien, un šodien mēs pietuvojamies mūsu, mūsu tēmas, protams, ir šodien atkarība un līdzatkarība, un to risinājumi vai atveseļošanās, kā cilvēki tiek galā ar savām atkarībām un kā viņi atveseļojās un kā mainās vai nemainās viņa dzīves un domas. Mūsu studijā šodien ir ciemiņš, un viņš jūs tad pats iepazīstinās, kā viņš sauc, un pastāstīs par sevi, ko viņš vēlās pastāstīt. Lūdzu. Sveiki, radio klausītāji! Mani sauc Einārs, un eh, esot kādu laiku pazīstams ar šī redījuma dalībniekiem, nolēmu piedalīties redījumā, lai dalītos ar savu pieredzi un viedokli par savu atkarību. Jā, nu, tu tad varbūt pastāst mums kaut ko varbūt... Uh kas ir tava atkarība, kāds ir gājis tavs atkarības ceļš lietošanas un kā tu esi nonācis pie tā, ka tev ir šī atkarība, kā tu esi nonācis pie tā, ka tu saproti, kad, kad kaut kas ir jārisina, un kā tu esi nonācis pie tā, ka tu saproti, ka tu no tā gribi viss tikt vaļā, un, un tad, kad tu saproti, ka tu gribi tikt vaļā, ka izrādās, ka nemaz tik viegli nav, ja, kā, kā, kā, kā, kā kādreiz liekas, ja. Gribēji, grib dzer, negrib nedzer. Lūdzu. Jā, ir tāds teiciens, ka <laughs> katram cilvēkam ir jāizvēlās savu inde, un tā mana indas izvēle ir bijis alkohols, Un, protams, sākotnēji tā nešķita kā kādā gadījumā kā problēma, tas vienkārši bija kā socializēšanās palīga līdzeklis, kā mēs teikt, sociāls lubrikants, lai iedarētos dažādās kompānijās un sajustos spējīgāks nekā es patiesībā esmu. Un tie pirmsākumi jau ir meklējami tieši tā kā kompānijās, kas lietoja un, un kompānijās, ko tādās cilvēki, kurus es uzskatīju par nu, foršiem cilvēkiem, kuriem es vēlējos līdzināties, kuros, kur viedoklīs varējos uzklausīties. Man šķita, ka tobrīd tā lietošana ir tā tāda dabiska sastāvdaļa, lai šās kompānijās iejustos. Tomēr eh, tie cilvēki skatījās uz to kā tādu labu līdzekli, kā izklaidēties pēc garas darba dienas, eh, pārrunātu savas lietas. Un tā gadiem ejot, graduāli satapos, kad tā sāk kļūt par problēmu. Un, protams, sākotnēji es nedomāju, ka tā ir problēma. Ne, nejūtu, neredzu arī tos priekšsvēstnešus, kas par to liecinātu. Tā, principā, to es sapratu tikai tad, kad uh, šī atkarība man jau sāk, sāka ikdienā traucēt. Respektīvi, traucēt gan manā privātajām attiecībām, gan traucēt darbā, gan attiecībā ar vecākiem, gan vienkārši ikdienā. Respektīvi, man palika aizvien grūtāk, grūtāk sevi realizēt. Un, un, un es vairāk ilgojos pēc tām sajūtām, ko sniedz alkohols. Jo nu, tā sajūta nevarēja nekādi mana teiksim, pelēkā ikdiena to brīdi uh, kompensēt. Tad, principā, vienkārši es jūtos labāk. Un tā laika ejot, es sapratu to, ka visa mana dzīve ir norit tieši esot alkohola atkarībā. Un, un tā otra dzīves daļa ir tāda kā vienkārši paciešana. Respektīvi, tagad es nelietoju, es drīzāk pacietu to dzīvi un kaut kā centos, kaut kā centos pa viņu kulties. Un līdz pat brīdim, kad bija izjukušas vairākas attiecības, nomainīti vairāki darbi, tad arī, protams, citi cilvēki sāk izteikt uh, bažas par manu mentālo un fizisko veselību. Tad es sāku vairāk aizdomāties, ka ok, tiešām kaut kas patiesībā nav labi, bet nu, tas jau patiesībā bija tikai sākums. Ja? Tā atvesļošanās vēl bija ļoti, ļoti garš, garš, garš periods. Uh, Enār, cik tev ir gadu? Man šobrīd ir 32 gadi. 32 gadi. Uh, saki lūdzu, uh, cik viegli vai grūti uh, un cik sen apakaļ tu sāc sajust, ka tev kaut kas nav uh, uh, ar alkoholu lietošanu uh, īsti riktīgi? Tā patiesi es to sāku saprast pirms aptuveni pusotra gada. Tad, kad jau vairākas, vairāk man dzīves plāni, ieceras bija neizdevušās vai pašķīdušas, tad es sapratu, ka tas man tiešām patiesībā traucē. Un, un, protams, vēl viens tāds <laughs> baigais grūdienis bija, bija cilvēki, kas no manis vienkārši atteicās, kas šajā manā gadījumā bija draugu loks. Viņi vairs nevēlēja, nevēlējās tolerēt manu uzvedību, drīzāk neuzvedību, esot alkohola reibumā. Mm -hmm tām visām lietām summējoties, tad es nonācu pie tā secinājuma, ka uh, mana dzīve neizdodas. Mm -hmm. uh, un tu saprati, ka ir jāmeklē palīdzība. Ja tu biji domājis, ka varēsi kaut kā pats tikt uh, galā ar, ar šo atkarību? Nu, manuprāt, tā kā, tā kā daudz citu alkoholiķi sākumā uzskatīja, ka es pats varēšu tikt galā, jo man tā palīdzības meklēšana asociējās ar tādu uh, kā vājuma izrādīšanu. Un es jau mm -hmm. tobrīd tā nebiju apmierināts par, par, par ar sevi saistībā ar dažādām lietām, tad es domāju, nu, vēl zemāk es nevēlos kristies. Un citiem cilvēkiem kā, iet un skaidrot, kādas ir manas problēmas, jo tomēr tas alkohols un temats mūsdienās ir ļoti stigmatizēts. Cilvēki nelabprāt par to runā, nelabprāt par to klausās arī. Nu, teiksim, ja es pieeju pie kāda drauga un par to stāstīju, tad viņš teiktu, ai, nu, ko tu tur vienkārši nedzer un viss, nu, respektīvi tādas normālas padomas. Es nevar, zināju, ka es nevaru uzklausīt no saviem līdzgaitniekiem, Un, un, un es centos pats ar to tikt galā, vienkārši nelietojot. Nu, diemžēl ar tikai, tikai nelietošanu tā problēma netika atrisināta. Cik bija tavs visilgākais uh, uh, nelietošanas laiks ar, ar, ar gribu spēku, teiksim tā, ar savu gribu spēku? Es teiktu, ka varbūt mēnesis, pusotrs. Mm -hmm. un uh, kādu palīdzību tad tu, uh, teiksim, tu, tu tātad tev ir kaut kādi nedzeršanas periodi, tu mēģini ar savu gribu spēku, ar savu raksturu, uh, negribi parādīt, ka tu esi vājš, tu esi stiprs, uh, un noteikti tāds reizes tev ir bijuši vairākas, ka tu esi mēģinājis, un tad kaut kad tu nonāc un saproti, ka, ka tu pats neties galā, ka tu netiks galā. Es sapratu, ka es netikšu galā, tad, kad vairāk mani mēģinājumi dzīvot skaidrībā bija izgāzušies. Tie bija vairāk bijuši, un tobrīd es sapratu, kad kādas ir tās priekšrocības dzīvē skaidrā, kad, mm -hmm. kad sanāk, izdodas realizēt vairākas lietas, nejūtos tik trauksmains, nenāk panikas lēkmes, prāts ir skaidrāks. Nu, es, es sapratu, kādi mm -hmm. ir tie labumi un dotumi tam visam, bet Tāpatās vienmēr pienāca tā reize, kad es nolēmu, ka ar kontrolētu alkohola lietošanu taču es tikšu galā. Ja? Es, es uzskatīju, ka risinājums vienkārši ir kontrolēt alkohola lietošanu. Es toreiz vēl nesapratu, ka es būdams maksimālists nevaru apstāties pie viena dzēriena. Ja? Es zināju to, ka tiklīdz es pamēģināšu to, tad es gribēšu iet, kā saka, visas deviņas jūdzes, gribēšu iet līdz galam. Un to jau, to jau es sapratu tikai, kad es lietoju. <laughs> nu. um vai tu uh, esi sapratis, ka tā ir slimība un, tā, un ka tas nav saistīts ar raksturo gribaspēku vai sliktu vai labu cilvēku, ka tā ir slimība? To es saprotu tikai pēdējo gadu, bet mm -hmm. Bet apzinos varbūt drusciņi mazāk. Mm. Un pirms tam man likās, ka tas vienkārši ir tāds raksturvājums, mm -hmm. nespēja attālināt kā, to baudu, Mm, tā kā tā, es tā, principā tā rakstura īpašība bija tāda, ka esmu nepacietīgs. Es, es nevarēju gan sagaidīt lētrāk kaut ko dabūt, kaut ko foršu, jo, nu, kāda jēga, ja tu neizbaudi dzīvi. Es mm. vienmēr esmu bijis tāds ļoti hedonistisks cilvēks, kas uzskatīs, ka dzīve ir paredzēta, lai viņu izbaudītu. Redzēju atkarību kā vienkārši tādu kā papildu līdzekli, lai, lai kas man sniedz baudu tajos dzīves mirkļos, kad es nejūtos labi. Vai tu saproti, ka arī viņi ir neārstējama slimība? Šobrīd es to saprotu, bet iepriekš pilnīgi noteikti to nesapratu. Es domāju, ka vienkārši pienāks brīdis, kad es pietiekami ilgi nelietošu, tad man vairs negribēsies. Mm -hmm. Kā tev liekas, kāpēc viņi ir neārstējama slimība un kurā vietā viņi ir neārstējama? Jo aizējot, teiksim, mēs pie rengena izējot visam MR cauri, um, iz, neparādās nekur diagnoze alkoholisms. Uh, nodonot visu pilnu asins ainu uh, analīzes, arī nekur neizmet ārā, kad jums tur, tur, tur, tajā vietā ir parādījies alkoholisms, un jo mēs ātrāk viņu sāksim risināt, jo ātrāk atrisināsim. Tātad, kur viņš ir? Viņa nav. Ne rengenos, ne asins analīzēs nav šī alkoholisma. Ja? A mēs esam a, viņu noidentificējuši ar nosaukumu slimība alkoholisms. Un neārstējam slimību. Ko tu, ka, ka, kā tu saproti šo neredzamo slimību, kas uh, dzēn cilvēks postā, jā, ja? kas dzen cilvēkus arī kapā, kas bojā dzīvi arī apkārtējiem cilvēkiem, ja, kuri ļoti negrib pieņemt, ka tā ir slimība, ja, ka to tikai paši alkoholiķi sajūt un saprot, ka tā ir slimība. Ja, un viņi sauc patiesībā psihiski, emocionāla un fiziska slimība. Ko tu vari nu, pateikt? Manuprāt, ir diezgan grūti pamanīt tās pazīmes. It īpaši, ja cilvēki nezina, kādas pazīmes tieši meklēt. Jo es to visu alkoholismu redzu kā smadziņu pārprogrammēšanu, tad kā smadziņu iekudēšanu uz noteiktām, baud, noteiktām baudvielām. Jā. Smadzenes jau nu, atpazīst, kur viņas to kāju var sniegt. Jā. Teiksim, mēs ēdam ikdienā vai našķojamies vai spēlējam datorspēles, tas ir kaut kāds baudas avots. Uh, kaut kas, kas mums sniedz serotonīnu, dopamīna izlādi, teiksim tā. Bet, ja smadzenes piefiksē kaut ko, kas ir spēcīgāks, teiksim, šajā manā gadījumā alkohols, tad viņas tiecās uz to. Un to īsti tā nevar izmērīt. To var tikai novērot ilgstošā laika periodā, kad ir tā tendence tikai uz to vienu baudas avotu. Mhm. Vai tu esi dzirdējusi, ka uh, ir uh, galvā tāda receptora atkarības? Esmu dzirdējis, jā. Es dzirdējis, jā. Tātad tas varētu būt viens no, ja ir galvā atkarības receptors, tad tā, tā jau būtu pirmā pazīme, ka šī slimība varētu būt neārstējama, jo viņš ir galvā. Nu, Viņi izgriezt nevar. Nu, tieši tā. Tā kā tajā galvas tabuliņā pie nosaukuma atkarība, tur jau tos, tas vārds ir ielikts, tās vielas nosaukums ir ielikts, un viņš nekad nedzēšās, viņš tur vienmēr ir. Uh, Jā, un vai tu arī zini, ka, um, uh, uh, ja cilvēks ir atkarīgs, tad um, uh, atkarīgs cilvēks, kad viņš uh, iedzer alkoholu, un uh, alkohols savienojas ar viņu ķermeņa iekšējiem šķidrumiem, veidojās ķīmiska formula, kuras šobrīd nenosaukšu, kas ir ļoti identiski līdzīga adrenalīnam, bet viņa ir ķīmiska ķīmiskais adrenalīns. Ja? Tāpēc paceļās šis garstāvoklis, tāpēc alkoholiķis var skriet līdz rītam, neapstājoties un tā tālāk. Un citi brīnās, nu, no kurienes viņam tas viss ir. Ja? Tas ir atkarīgiem cilvēkiem, un tas ir vēl viens moments, ja? ka šī, e, šī ķīmiskā formula ir tikai alkoholiķiem. Ja? Un viņu neko nevar samainīt. Ja? Un tad, tad ir šīs divas lietas, ja? kas parāda, ka nav bijušo alkoholiķi, ir vai nu dzerošie alkoholiķi vai nedzerošie alkoholiķi. Un uh, arī, uh, ja saka, uh, kur vieta ir vēl neārstējama, ir tieši tā, ja, ko mēs šobrīd tikko es nosaucu divus, ja, alkoholiķis var nedzert arī 15 gadus. Bet šīs, šie receptori un šī ķīmiskā formula nekur jau nav pazudusi. Ja. Uh, Un tikko alkoholiķis iedzer 100 gramu, tā šīs lietas sāk strādāt, un viņš nevar nepacelt otro glāzi. Neskatoties, ka viņš arī uh, ir nelietojis 15 gadi. Tad, tad, tāpēc viņi ir neārstējama slimība, ir vai nu dzerošie vai nedzerošie alkoholiķi. Un, protams, šī slimība ir jāatpazīst, un tad, kad tu teici, ka tu esi maksimālists, ja, tad... Uh, uh, faktiski šis maksimālisms arī ļoti pieder uh, alkoholiķiem. Viņ, pie viņa slimības, uh, uh, ja mēs raksturot uh, slimības uh, raksturu un tā tālāk, tad maksimālisms vai pedantisms ir, ir viens no alkoholiķa rakstura īpašībām. Maksimālisms tad visu pa maksimālo, ne tikai alkoholu. Ja? Uh, mēs kādreiz domājam, ka tas ir tikai alkohols, alkoholiķis visu dara pa maksimālo. Vai nu strādā, tad strādā, ja dzer, tad dzer, ja to, tad to, un tā tālāk un tā joprojām. Kā tev šķiet? Nu tieši tā, alkoholiķis iet uz pilnu banku visās dzīves jomās. Bet es varētu pateikt tādu labu analoģiju. Nu, teiksim, smadzenes eh, nav muskulis tā medicīniski izsakoties, bet tomēr uh, nu, teiksim tā, kaut kāds atkarības muskulis mums ir, kas tiek ietrenēts, ja, un līdzīgi ir arī sportistiem, viņi, nu, teiksim, kaut kādas savas dzīves gadus sporto sporto, piemēram, kultūristiem, viņi iegūst noteiktus apveidus, tad no, nokļūst savas kaut kādas karjeras zenītā, un tad, teiksim, viņi vairs nesporto, tad atgriežoties atpakaļ pie sportošanas, viņiem ātrāk tas sanāk ātrāk, jo tomēr kaut kāda muskuļa atmiņa saglabājas. Teiksim, kultūris ātri kļūt par kultūristu nes, pēc nesportošanas perioda. Es domāju, ka līdzīgi ir atkarīgi cilvēku, pat ka viņš dzīvo skaidrībā, viņam ir ļoti, ļoti ātri viegli nonākt turpatās, no kurienes viņš ir nācis, ja? tajā mhm. pašā bedrē atgriezties, jo smadzenes jau ir ietrenēts, viņas atcerās, ja? tās pazīmes, viņas zina, kā norēģēt. Zemapziņa, jā. Tieši tā. Uh, Enāra, atgriezīsimies uh, atkal pie tevis tā kā personiskāk, uh, un es vaicāšu, tad, kad tu to saprati, kur tu gāji meklēt palīdzību, tavs ceļš pie skaidrības, caur kurieni tu gāji, kā, kā, kā tas notika, ka tu šodien esi skaidrā un mēs te sēžam divatā runājam. Nu, kā iepriekš minēju, sākotnēji centos meklēt palīdzību pats sevi, tā kā uzskatīju, ka tas ir disciplīnas trūkums vienkārši, mm -hmm Nu, kā, protams, tas nenostrādāja, jo pat visdisciplinētākais cilvēks agrāk vai vēlāk salūst atkarības priekšā, kādam ilgāk, kādam ātrāk. Un, bet, nu, pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem es tomēr, teiksim tā, norīju savu lepnumu, jo nu, situācija bija, kāda viņa bija, un vēl, nu, vēl, nu, izlēmu toties pie saviem tuviniekiem Un es skatīju, ka tie ir pirmie cilvēki, kas man varētu palīdzēt, pirmie cilvēki, kas varētu uzklausīt un iespējams varbūt pat saprast. Un manā gadījumā tā bija mana ģimene, pie kuriem es devos un savā izmisuma situācijā, nelaimes brīdī arī pateicu, izstāstīju par savu problēmu. Un sev pa pārsteigumu viņi norēģēja mazāk, asā, mazāk asi nekā es sākotnēji biju domājis, jo man jau šķita, ka man uzreiz ļoti tiesās skarbi. Nu, mhm. protams, tiesāt viņi man tiesāja bet uh, viņi bija saprotošāki nekā man būtu bijis šķitis. Un tas noteikti bija pirmais solis. Ja? Tad, tad man jau bija kādi cilvēki, kas ir lietas kursā par šo. Uh mhm. -huh. Protams, dra vairāk draugi arī bija lietas kursā, bet teiksim, tā, daudziem draugiem nu, tas, tas īpaši nerūpēja. Jo, nu, kā es beigās sapratu, kad, kad laiki paliek tumši, tad draugi ir maz patiesībā. Ja? Un viņiem es interesēju tikai kā tāds pudeles biedrs, kā cilvēks, ar ko labi pavadīt uh mhm. -huh. laiku. Bet, uh, Tad, kad pēkšņi esmu depresīvs, trauksmains, tad ar mani nav tik interesanti. Un, nu, ko nu, tur viņi palīdzēs. Ja? Bet no otras puses, nu, neviens jau nav atbildīgs par mūsu laimi. Mums jau pašiem ir īstenībā jāsaprot. Un, Pašiem jāuzņemās atbildība. Nevienmēr mēs to saprotam. Nevienmēr mēs to saprotam. <laughs> Jā. Jo, nu, tomēr man arī kā daudziem citiem atkarību cietušiem cilvēkiem bija tāds savā ziņā kā upura komplekss, un es vainoju visus, izņemot sevi. Jā. Enār, tu biji pie vecākiem, pastāstīji, tas, eh, protams, eh, ir ļoti jauki un eh, ne visi nu, iet pie vecākiem, citiem vecāki tāpat redz un citiem vecāki dzen uz kaut kurien iet risināt problēmu, ja? bet tas tik parāda, kad, nu, tev vecāki ir vērtība un tev ir, nu, Um, jums ir labas attiecības un komunikācija, ka tu gāji pie viņiem meklēt palīdzību, bet tālāk viņi jau tev skaidrību tak neiedēja. Viņa skaidrību neiedeva, bet viņi man iedeva tādu lielāku grūdienu. Ar siksnu? <laughs> ar vārdiem. <laughs> Ar, ar vārdiem, okay. savu... Nomotivēja tevi. Jā, un ar savu nostāju. Viņi man Aha. nedaudz nomotivēja un arī palīdzēja meklēt speciālistus. Teiksim, mm -hmm. Tā viņi man iedeva to virzienu, un tad es pēc tā virziena vadījos. Uh, Un mans nākamais solis bija vērsties pie narkologa, ar ko es iepriekš jau biju aizdomājies, bet es domāju, nu, ko tas narkologs man palīdzēs, mm -hmm. varbūt kaut kādas tabletes izrakstīs, bet nu, es uzskatīju, ka ja tiesībā tie speciālisti ir interesēti tikai naudu pelnīt, jā, viņam nerūp mana skaidrība. Nu, bet, nu, gan jau arī nauda. <laughs> gan jau nauda, bet droši vien kā nu kurš speciālists. Jā. Un, protams, aiziet pie speciālista, es iegūstu drusku citu perspektīvu. Nu, speciālists jau ilgu, savu gadu, ilgu gadu savā nozarē nostrādājis, man ieteica uh, jau vairākus risinājumus, un tad nu, es um, sāku ar to mazāk uh, draudīgo <laughs> risinājumu, teiksim tā, kas bija vienkārši meklēt teiksim, nu, jaunus hobijus, nodarbošanās, mm -hmm. atrast alternatīvas tai atkarībai, ja, kāds mm -hmm. citus dopamīna avotus. Man šķiet absolūti loģisks risinājums. To es mēģināju, joprojām es to nodarbojos, bet tas tā viennozīmīgi arī nepalīdzēja. Pat varbūt tajā brīdī es vēl nebiju kaut kā pats tādā pozīcijā, lai pilnībā atzītu savu bezspēcību. Šobrīd tā grūti teikt, bet pēc narkologa tad jau, protams, sekoja tas ieteikums, kad vienmēr jau var ielikt ampulu. Nu, manā gadījumā tā nebūtu ampula, bet tā kā injekcija ar noteiktu preparātu, no, nu, kas palīdz noturēties skaidrā. Un, un, un tas arī īstenībā neviennozīmīgi nepalīdz, jo tomēr tas ir sankcijas. Jā. Tu, tu, tu gribi lietot, bet tu to nedari, jo tu zini, ka tev kaut kas slikts būs. Bet es domāju, ka tā nav pareizā motivācija. Ja? Es pats gribēju, bet, bet man jau pašam ir jāgrib nelietot. Man ir jāredz kaut kādi mm, cit, citādi veidi labumi. Ja? Tātad no, no šiem piedāvājumiem tu atteicies? Nē, es to brīdi piekritu, protams, jo es biju gatavs izmēģināt jebko. Mm -hmm. Un? Nu, tas to brīdi nepalīdzēja. Tu izmēģināji? Es izmēģināju. Uh, injekcija vēnā, ja? Nu, Jā, jā tieši jā, tā. Aha, Injekcija okay. vienā. Nu, kādu īsu brītiņu es noturējos, bet nu, jau līdz tam nākamajam <laughs> lūzuma punktam. Mm -hmm. Un tad, kad es lūdzu punktā sapratu, ka man tas preparāts ne, nu kā, nekādas sankcijas pret mani patiesībā nevērš, un tad es sapratu, ka nā, tur jau viss kārtībā, ja? un atkal atkarīgā dzīve var turpināties. Es pateikšu, kā tautā sauc šo injekciju, jo, lai radio klausītājiem varbūt tas būs tuvāk, Um, uh, šo injekciju uh, vēnā, ko ievada uh, tautas valodā sauc torpēda. Torpēda. Ja? Mm -hmm, jā, Kas notiek cirdēts. tālāk? Tātad tas uz mums nestrādāja. Tātad ir ceļš vecāki, narkologs, torpēda, tas mums viss paiet secēm. Tā, nu, ir tā. kaut kāds uh, periods, protams, ka mēs nelietojam, ja tur, ja, bet tik un tā mēs beigās atkal atgriežamies. Kas notiek tālāk? Vēlos gan piebilst, Kur Einars dodas? <laughs> vēlos arī piebilst, ka pēc katra šī mēģinājuma neveiksmīgā es vienmēr iegūju kaut kādas jaunas atziņas. Mm -hmm, nu no gan, tas, gan jā. par to risinājumu, gan par sevis kaut ko jaunu. Gan par slimību pašu. Gan par slimību tāpšu, tieši jā. tā. Un tad nākamais, da, tās dabiskās progresijas, tā kā tā daļa bija jau Minnesotas programmu izslavētā, ko man tātad narkomāks jau pašā pirmajā reizē bija pieminējis, bet es nolēmu, ka tas bija šī par skarbu droši vien ir priekš manī. Bet nu, es nonācu tik tā, ka es domāju, nu labi, ok, ja nekas nenostrādā iepriekš, tad lai nu būtu tā Minnesotas programma, kuras arī pieteicos. Diezgan ātri arī tiku klāt. Principā tas bija pāris dienu jautājums no pieteikšanās brīža līdz jau reālai dalībai. Un tad nu, ministrs programma jau deva lielāku labumu, kur es pavadīju mm, teikšu tā, nepilnu mēnesi kompānijā ar citiem sabiedrībā, sabiedrībā tieši tā, ar citiem <laughs> cilvēkiem ar tādu pašu problēmu kā man. Un, un, un speciālistu pavadībā notika mūsu ārstēšana, un tas jau bija tāds... Bez zālēm. Bez zālēm. Minusas programma ir bez, bez zālēm, jā. Mm -hmm. Mm -hmm. Un šī programma jau deva tādas vērtīgākas atziņas par to, kā cīnīties ar šo slimību, Izejot no programmas, kādu laiku dzīvoju skaidrībā, diezgan teiksim, tā, lielu pārliecību, ka šis risinājums man ir palīdzējis un līdz nākamajai reizei. Kad, diemžēl, ļāvos uh, atkarības vilinājumam. Cik ilgi tu nedzēri pēc Minnesotas programmas un kurā Minnesotā tu biji? Um, man dalība bija Minnesotas programmā tepat Rīgā, mm -hmm. tātad Tvaikielā. Mm -hmm un mana skaidrība ilga, mm, teiksim tā, pusotras mēnesis, aptuveni mm, okay. pusotras mēnesis. Jā. Es tev te baigi pratinu. <laughs> Bet ir ok, ir ok. Mūsu klausītājiem, radio klausītājiem tas viss ir ļoti pie sirds, un mums ir jāzina, kā tas notiek praksē, dabā, cik tas mums viss ir sāpīgi, cik tas viss ir grūti, bet mēs šo ceļu ejam, Un ja mēs šo ceļu ejam, tad mēs vienmēr sasniegsim to punktu, kur ir gaismiņa. Kur ir gaismiņa, kur mums atverās agri vai vēl durvis un ieved citā dzīvē, kur ir gaisma. Es tev pārtraucu, lūdzu. Nu, lūk, un principā es uzskatīju, ka Minnesota jau ir pēdējais tāds risinājums. Mm -hmm. Taču, protams, <laughs> teorētiski risinājums vienmēr izdomāt jaunus, tur vieta cik tālu, cik vien iztēlu tālu ļauj, es teiktu. Un, bet pēc Minnesotas es tiešām sapratu, ka laikam ir tiešām bezspēcīgs tās atkarības priekšā. Un, un, un, ja jau tik daudz dažādu risinājumu man nav palīdzējis, tad varbūt vienkārši esmu bezcerīgs cilvēks. Arī tādas domas man bija prātā, un tas noteikti <laughs> garu stāvokli neuzlaboja. Un kā pamanīju, jo sliktāks garu stāvoklis, jo lielāka ir tendence pieslieties tā atkarībai. Tomēr tajā pusē ir patīkami, tur nav stress, mm -hmm. reālajā dzīvē ir grūti ir, kā saka, jāstrādā <laughs> savām problēmām, jā. Un, un, un. Bet pēc Minnesotas ieguva vienu tādu labu apziņu, ka patiesībā man ir ļoti, ļoti jāstrādā ar, ar to, kā teikt, alternatīvu meklēšanu savā dzīvē, jo iepriekš es ļoti daudz ļāvos arī darbaholismam, kas arī patiesībā ir atkarība. Un es domāju, ka ar darbaholismu es tā kā nomaskēšu pats sev to atkarību, kad, ok, es zinu, ka uh, lietošana ir neveselīga, neveselīgi gan sev, gan situācijas. Mm -hmm. Tad, ja mhm. vismaz es daudz strādāšu, tad es kā, nu, līdzsvarošu to savu dzīvi. Ja? Tad es arī citiem parādīšu, ka labā gaismā, ka, nu, jā, ok, varbūt es lietoju, bet toties esmu labs darbinieks, es līdz daru savu darbu kvalitatīvi. Bet, nu, tas jau problēma nerisina. Ja? Tas nepadarīja man dzīvi nekādā ziņā baigi laimīgāku vai priecīgāku. Enār, tu pusotru mēnesi pēc ministrs programmas nelietoji, ko tālāk? es sapratu, ka tu kaut ko esi darījis atkal. Kad uh, tu, tav, tavs meklēšanas ceļš pie, uh, uz skaidrību neapstājās. Meklēšanas ceļš neapstājās tieši tā. Pastāst par to lūdzu kaut ko. Pēc Minnesotas, kad pēc pusotra mēneša pēc Minnesotas, kad biju norāvies, teiksim tā, izdzīvoju tik briesmīgas, <laughs> paģēris kāds droši nekad nebija izdzīvojis savā dzīvē, savā mūžā. Un tās bija viennozīmīgi mentāla rakstura paģēris, kas es jutos slikti par sevi, slikti par to, ka esmu kā, pievīlis gan sevi, gan savus līdzcilvēkus, kuriem es vienmēr biju apsolījis, ka nu, es turēšos, mm. tas mhm. ir spēcīgs cilvēks, tikšu galā ar savām atkarībām. Un es, es jutos tāds, nu, negluži padavies, bet nu, es biju zaudējis tādu cerību sevi. Un, ar vecākiem arī, protams, to runāju, un viņu viedoklis arī bija diezgan tāds skarbs, un Un, un, un bez mazvāja, kad es jutos tā, it kā no manis sāk atteikties cilvēki, ja? kad esmu sasniedzis to mucas dibenu. Beidzot. Beidzot, jā. Un tajā brīdī, tajā brīdī man iestājas apziņa, ka es patiesībā kaut ko gribu mainīt savā dzīvē, jo nu, kur nu vēl tālāk iet, zemāk pa mucas <laughs> dibenu jau nevar nokļūt. Un tad kādu brīdi es dzīvoju, centos dzīvot skaidrā, un man bija, man bija ļoti, ļoti grūti tas periods, nu, jo visu laiku mm, gan draugi, gan vecāki atgādināja to manu slimību, un, un, un tā, tā, tā dzīve tajā pēcdzeršanas depresijā galīgi nav vienkārša. Kas, kā Imants Ziedonis teica, bija viegli, viegli uzsprākt, bet grūti sev salsīt pa gabaliņiem, Un tad, tad man nākamais, tas, tas pēdējais risinājums, ko, pie kā es nonācu, principā, bija uh, meklēt uh, cilvēkus ar līdzīgām problēmām, un, un, un šiem cilvēkiem komunicēt ar cerību, ka viņi man sniegs kādu, nu, kādu palīdzību, kādu risinājumu. Un pie tā es arī nokļuvu. Pie šīs atradu tātad cilvēks tādām pašām problēmām. Un, un šobrīd... Kā sauc šos cilvēkus, ja bija, kas tā ir par biedrību vai kā? Tie ir anonīmi alkoholiķi. Uh mhm. -huh. Un tieši pie šiem cilvēkiem es atradu to es varētu teikt savā ziņā, ka mierinājumu, ka es neesmu vienīgais, es neesmu viens ar šādu problēmu. Un klausoties viņu pieredzēs, stāstos, es saklausīju daudz līdzību ar sevi. Un tas man, tas man palīdzēja un deva motivāciju un spēku turpināt cīnīties. Mhm. Un tajā brīdī, patiesībā pat pirmajās sapulcēs, es jau biju ļoti, ļoti apņēmies, eh, apņēmies nu, līdz galam cīnīties, teiksim tā, jā. Ja. Es uzskatīju tā, ka uh, visas, es tagad es būšu skaidrā, un ir labāk, ir labāk nomirt nekā nedzert. Ir pilnīgi tik skarbi. Kā tu jūties šajās sapulcēs? Es jūtos pieņemts, es jūtos mm -hmm. saprasts. Mm -hmm. Paskaidrošu, nu, kad ikdienā jau nu, cilvēki nevēlas tomēr runāt par savām problēmām, ir īpaši par alkoholismu ar saviem teiksim, tā, darbiniekiem vai ģimeni, jo nu, viņi baidās tikt nosodīti. Ja? Es arī baidījos tikt nosodīts un Un, jo tomēr tas nosodījums man ir iepriekš vienmēr sekojis tieši eh, starp alkoholiķu biedriem. Es nejūtos nosodīts, es jūtos pieņemts, uzklausīts. Un, un, un tā, gan es iedevu kaut kādas padomas, gan man ir devuši padomas par cīņu ar atkarību, un tas man ļoti palīdzēs. Bet tieši tā kopības sajūta, uh, man ir iedevis tādu, tādu rīktīgu grūdienu, kad, kad es taču varu. Ja. Es varu noturēties vismaz vienu dienu, kā saka, es vienmēr domāju par to esošo dienu, kad es, es šodien būšu skaidrā. Nākamā diena sasniedzot, es jau domāju, ok, tad es, es varu vēl vienu dienu būt skaidrā. Tev tur ir interesanti un tev tur motivē, ja? Turpināt skaidrību. Man tur ir interesanti, jā, tieši tā. Un es jūtos ļoti motivēts, esot starp simt cilvēkiem. Un es pat jūtu, kad manī atgriežas tas entuziasms, ko man bija laupījusi atkarība Mm -hmm. Nu, jebkurā gadījumā es vienāk gribu teikt arī tev paldies, ka tu pastāstīji savu, savu, savu bēdu stāstu, uh, kurš iet uz gaismu, uh, jo tur vajag drosmi būt, uh, nākt atklātībā, bet jāsaprot, ka šī slimībai var tikt klāt tikai tad, kad mēs nākam ārā no krūmiem, mēs nākam atklātībā, mēs runājam, mēs rādam, un tikai tad šī slimībai var tikt klāt un kas ir pats pamats, ka šo slimību vispirms ir jāatzīst pašam alkoholiķim, pašam cilvēkam, un kamēr viņš to pats neatzīst, viņam neviens nevar palīdzēt, ne narkologi, ne piederīgie, ne, ne anonīmie alkoholiķi, nekas, jā, diemžēl, jā. Un tad, kad pats alkoholiķis saprot, ka viņam ir problēma, un viņš grib sākt meklēt viņu risināt, tad jāsaprot, ka tam ir jāpaiet ilgs uh, lietošanas laiks, un ka tā bumba jau ir diezgan liegla, liela, un ka viņi tik viegli vairs ar vienā dienā atrisināt, kā, kā atkarīgais staigā savā galvā ar domu, gribu dzeru, gribu nedzeru, ja? un tad pienāk tas brīdis, gribu dzeru, negribu arī dzeru. Ja? Kā, kā, kā nav vairs tik, tik, tik vienkārši. Bet, ja? Bet tomēr tā, um, ir daudz cilvēki, kur paliek skaidrā, kur cīnās par, par šo, un, un, un, un, un, un, un, un uh, daudz savā dzīvē, uh, lai dabūtu šo skaidrību, ir izvēlējušies sev atbalstu Dievu, ja? jo es ļoti daudz uh, tiekos ar atkarīgiem cilvēkiem, un lielākā daļa viņiem ir uh, augstākais spēks Dievs, kas viņiem dod spēku, ticību, ja? protams, arī šīs savstarpējās tikšanās un katrs attīstās citādāk vai, vai, vai meditē un tā tālāk un tā joprojām, kur mainās domāšana, pašapziņā aug un, un cilvēks beidzot var sākt palikt kā personība, ja? jo tad, kad alkoholiķis lieto, viņš domā, ka viņš ir personība, ja? Uh, bet par personību ir, ir jākļūst, jā, un, un to mēs tikai saprotam, kad mēs paliekam skaidrāk kādu laiku, jā, kas vispār ir vārds personība, jā, un, un tā tālāk un tā joprojām. for here. goodness. Labvakar vēlreiz radio Marijas klausītāji. Esam atgriezušies ēterā. Sakam Eināram paldies par, par liecību, par drosmi, jā, arī par uzticēšanos. Un mēs ļoti ceram, ka jums tas kādam palīdzēja, kāds kaut ko sadzirdēja, kāds kaut ko priekš sevis saņēma un paņēma. Es arī atgādināšu telefonu numuru, par ko mēs varam ziedot, lai ir no kā Radio Marijai ir vieglāk eksistēt uz šīs pasaules. Ziedojums tālrunim ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Pēc par šo zvanu katrs būsiet ziedojis 4 eiro un 27 eiro centi. Vēl es gribu atgādināt arī uh, Eh, par, par, par, par, par, par uh, eh, 5. oktobri uh, Magdalēnas baznīcā būs aizlūgums uh, atkarīgiem un līdzatkarīgajiem cilvēkiem pulkstens 12. ko vadīs bī, bīskaps Kravalis. Tā kā lūdzu nāciet visi, gan atkarīgie, gan līdzatkarīgie, uh, un, un, un lūksim visi kopā uh, par šo atbalstu un palīdzību no Dieva puses, lai Viņš mūs sadzird, lai Viņš mūs saklausa. Šovakar mēs no jums atvadamies. Paldies Einārām, paldies Radio Marijas darbiniekiem, paldies jums, kas klausījāties, paldies jums, kas ziedojāt. Un noslēgumā uh, mēs uh, lūksim, uh, noskaitīsim uh, tēvreizi un būtu ļoti jauki, ka jūs man visi skaitītu līdzi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Amen. Atā. Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, pulksten 17. Radio Marija Latvija.